kui meil alles umpa-umpa noor veel olin, umpa-umpa tuli mul aga pidutuju umpa-umpa ja Libri kleitsin Viru baarist umpa-umpaia, käraka ostsin õllesaalist umpa-umpaia. Libri kleitsin Viru baarist umpa-umpaia, käraka ostsin õllesaalist umpa-umpaia. Läksime siis umpa-umpa kahekesi umpa-umpa minu tuppa hilisime umpa umbaja. seal me istusime maha umba-umbaja, vanaaegse laua taha umba-umbaja. seal me istusime maha umba-umbaja, vanaaegse laua taha umba-umbaja õudsel napsi ump-umpas, sisse ka timmis ump-umpa, minu meeled kuumaks küttis ump-umpa ja. peagi ta mu kaela langes ump-umpa ja tundsin ennast nagu vangis ump-umpa ja. peagi ta mu kaela langes ump-umpa ja tundsin ennast nagu vangis ump-umpa ja minu rõõde umpa-umpa nagu sõge umpa-umpa ukse vahel sisse piilus umpa-umpa ja mamma teda ära kaebas umpa-umpa ja, et meie Juku naine majas umpa-umpa ja mammale ta ära kaevas umpa-umpa ja, et meie Jukul naine maja umpa-umpa ja. Rootsis minult umpa-umpa ära ka võeti umpa-umpa ja siis ukse taha löödi umpa-umpa ja kange viha minus tõusis umpa-umpa ja kui mamma trepil pruutis hõimas umpa-umpa ja kange viha minus tõusis umpompa ja kui mamma trepilt pruuti sõimas umpompa ja